Սեպտեմբերի 11-ին լրանում է Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների 200-րդ օրը։ Աշխարհի քաղաքական քարտեզը վերաձևվում է եւ շատ փորձագետների կարծիքով այդ վերաձևման մեկնարկը հայտարարվել է հենց Ուկրաինայում։ Ինչ է փոխվել աշխարհում այս 200 օրերի ընթացքում, դեպի ուր է գնում աշխարհը, ինչպիսին կլինի այն ռուս-ուկրաինական դիմակայության ավարտից հետո։ Այս մասին զրուցել ենք քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանի հետ։ Շատ բարդ է գնահատել, թե ինչ է փոխվել այս ընթացքում, որովհետև փոփոխությունները նախ շատ արագ են տեղի ունենում եւ դրանք տեղի են ունենում գործնականում ամենօրյա ռեժիմով։ Դրանց մի զգալի մասն էլ իհարկե մեզ համար հասանելի չէ, որովհետև մենք իրավիճակը գնահատում ենք զուտ հրապարակային տեղեկատվության հիման վրա, իսկ այստեղ ակնհայտ է, որ կողմերը գործում են քարոզչական պատերազմի տրամաբանությամբ նաև եւ շատ բարդ է գնահատել, թե դրա որ մասն է իրականությանը համապատասխանում, ինչն է չափազանցացվում, ինչն է թաքցվում Ու բացի այդ փոփոխություններն ընդգրկում են թե բուն ռազմական գործողությունների թատերաբեմը, թե նաև այդ ամենի հետ փոխկապակցվածությամբ նաև խոշոր դերակատարների միջև հարաբերությունները, նկատի ունեմ աշխարհակաղակական ավելի լայն մասշտաբով։ Ըստ Հակոբ Բադալյանի գործնականում ոչ թե փոփոխության, այլ փլուզման մասին կարող է խոսք լինել, քանի որ փլուզվել է միջազգային հարաբերությունների գոյություն ունեցող կամ գոյություն ունեցած համակարգը։ Աշխարհն այսօր ապրում է համաշխարային պատերազմի ռեժիմով, պարզապես դրա հիբրիդային բնույթով, եւ չնայած կանխատեսումներ կային, որ դիմակայությունը շատ կարճ կտևի, 200 օր անց էլ հակամարտության ավարտը չի երևում։ Եթե մենք դիտարկում ենք, որ գործ ունենք համաշխարային պատերազմի հետ, իսկ սա կարծում եմ այսօր որևէ մեկի մոտ կասկած չի հարուցում, ապա պարզ է դառնում նաև, որ այդ պատերազմը չէր կարող կարճ տևել, Եվ ըստ էության նաև շատ բարդ է կանխատեսել, թե այդ պատերազմը ինչպիսի ավարտ կունենա հաղթանակ, պարտություն, սառեցում, այսինքն այս հասկացությունները համաշխարային մասշտաբով այսպիսի մեծ դիմակայության պայմաններում կարող են ունենալ բազմաթիվ երանգներ եւ աստիճաններ, թե հաղթանակը, թե պարտությունը կարող են ամենատարբեր դրսևորումներ եւ բովանդակություն ունենալ։ Հետեւաբար սա իսկապես չափազանց բարդ խնդիր է կանխատեսել, թե ինչպիսին կլինի ունի այս կամ այն ուղղությամբ հաղթանակը կամ պարտությունը կամ սառեցումը եւ ինչ բովանդակություն այն կունենա։ Բարդ է ասել նաև թե ինչպեսին կլինի իրավիճակն այս ամենից հետո, քանի որ դեռևս ավարտ կանխատեսել չի ստացվում։ Քաղաքագետի խոսքով ռուս-ուկրաինական հակամարտությունն առավելապես Ռուսաստան արևմուտք, իսկ ավելի կոնկրետ Ռուսաստան ԱՄՆ դիմակայություն է։ Հատկապես երբ գործ ունենք ուժերի այնպիսի հարաբերակցության հետ, որտեղ կարծես թե չկա ակնհայտ առավելություն ունեցող կողմ։ Բայց նկատելի է, որ Միացյալ Նահանգները փորձում է նախ իր տոտալ կառավարման հերանեկարը վերհաստատել հավաքական արևմուտքի հանդեպ։ Սա իհարկե ունի իր բարդությունները, որոնք ընթացս փորձ է արվում լուծել։ Միևնույն ժամանակ նաև նաև բավականին բարդ եւ բազմաշերտ փոխհարաբերությունների մեխանիզմներ խթանել Եվրասիական մեծ գոտում ներառյալ Մերձավոր Արևելքը, Ծոցի երկրները, Կենտրոնասիական երկրները եւ այս ռեգիոններում Միացյալ Նահանգները կարծես թե փորձ է անում ձևավորել փոխզսպման տրամաբանությամբ սխեմաներ, մի քանի կենտրոններով իրավիճակներ, ինչը կբարձրացնի այդ գոտիների հերակառավարման հնարավորությունը։ Ռուսաստանը իր հերթին փորձում է հավաքել Եվրասիական գոտու խաղացող գործողներին, ներգրավելով նաև լատինամերիկյան երկրների եւ առաջարկել ամերիկյան հեգեմոնության դեմ ինչ որ հավաքական մեխանիզմ։ Հակոբ Բադալյանի դիտարկմամբ Մոսկվան այստեղ ակնկալում է առանձնահատուկ ընկալման եւ դերի արժանանալ այն բանի շնորհիվ, որ փաստացի իր վրա է վերցրել Միացյալ Նահանգների դեմ թեկուզ անուղակի, բայց մասշտաբային ու ծանր պատերազմի բեռը։ Թե Միացյալ Նահանգները, թե Ռուսաստանը աշխուրորեն պայքարում են նաեւ իրենց այս նժարները Աֆրիկայով ծանրացնելու համար, եւ որոշակի ժամանակ առաջ թե Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Աֆրիկայում, թե Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը եւ այլ պաշտոնյաներ աֆրիկյան այցեր կատարեցին, այսինքն մենք գործ ունենք իսկապես բարի գործնականում ամբողջական իմաստով համաշխարհային դիմակայության հետ, որտեղ այո, առաջին խաղացողները Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանն են։ Դրա հետ իհարկե կան նաև առանցքային խաղացողներ՝ Չինաստան, Մեծ Բրիտանիա, եվրոպական երկրներ, Թուրքիա, Իրան, արաբական աշխարհ, որտեղ եւս հետաքրքիր զարգացումներ են ծավալվում, ներառյալ Իսրայելի գործոնը, եւ այս իրավիճակը ենթադրում է համաշխարային մեծ վերափոխում թե քաղաքական հարաբերությունների տրամաբանության մեջ, թե տնտեսական կառուցվածքի իմաստով։ Այս բաղադրիչը շատ քիչ է արժանանում ուշադրության, բայց մենք գործ ունենք տնտեսական համաշխարային ճարտարապետության վեր վերափոխման հետ, ասում է քաղաքագետը։ Այսպես թե այնպես ռուս-ուկրաինականից հետո աշխարհն այլևս այն չլինի, բացառություն չեն լինի նաև Հայաստանն ու Արցախը։ Ռուսաստանի դիրքերն այստեղ կանխորոշելու են Ռուսաստանի ճակատագիրը Կովկասում, բայց սա արդեն այլ թեմա է, որին անդրադառնալ խոստանում ենք առաջիկայում։ Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական։